Es gribu jūs iedrošināt. Tas ir no 103. psalma, Dāvida psalms, no 1. panta. Teicu to kungu, man dvēseli, un viss, kas manī viņa svēto vārdu. Teicu to kungu, man dvēseli, un neaizmirsti, ko viņš tev labu darījis. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Viņš izglāba tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. Viņš bagātīgi iepriecina tevi vecumā ar svētīgām dāvanām, tā ka tava jaunība atjaunojas kā ēglis. Tas kungs piešķir taisnību un tiesu visiem abēdinātajiem. Vai nav brīnišķīgi? Dievs ir labs Dievs. Viņš tiešām Es nezinu, kādā situācijā tu šodien esi, bet uh, es zinu, ka uh, Dievs to var izmainīt, ja tev ir grūti, ja tev ir skumji, ja tev ir bēdīgi, vai tu esi nomākts par kaut ko, vai tev varbūt ir vecums un tu saki, ka tu vairs nevari, bet uh, Dievs saka, ka tu vari. Viņš tev var atjaunot, viņš tev var lietot. Un Es tiešām aicinu lūgt un meklēt Dievu, meklēt viņu vaigu, jo lūkšanā ir ļoti liels spēks. Alleluja. Paldies Tev, Dievs, ka, ka Tu saki, ka mūsu miesa ir svētā gar mājoklis un ka mēs arī esam tas templis, kurā mājo Tavs miers, kungs, un, ka mums eh, pieder tā dziedināšana no Tevis, Tēvs, un viss par to, ko mēs dziedājam, tas, tas ir kā draudzē, tāpat ir katrā mūsos ikvienā, Tēvs, un es Tev pateicos, Tēvs, ka Tu mums to apsoli, Dievs, ja mēs ar Tev dzīvojam kopā un paliekam Tevī, kungs, Tavos vārdos, Tēvs, Tev tiešām slavēju par tik brīnišķīgu vēsti, Tēvs, ka mums tas viss ir kopā ar Tevi, kungs, Tev slavēju tiešām, un es lūdzu, lai mēs katrs kā kā indivīdi, Tēvs, un kopā kā draudz, ka mēs dzīvojam Tavā mierā, Tēvs, ka mēs dzīvojam Tavā dziedinošajā spēkā, Tēvs, ka mēs dzīvojam Tavā priekā, tajā pilnībā, Tēvs, kas ir Tevi, kungs. Tev pateicos un slavēju, Dievs, paldies, ka Tu esi tik liels Dievs, tik labs Dievs, un ka Tu gādā par mums, ka Tu iepriecini, ka Tu Jā, Tu dod viss, kas mums ir nepieciešams, Tēvs. Palīdz vienkārši palikt pie Tavām kājām, Tavā tūmā, Tēvs, vienmēr. Kungs, es Tev slavēju, Dievs. Amen. Nāc, tagad ir laiks, nāc pielūgt. Nāc, ļauj savai dvēselei pateikties. Nāc, tāds, kas tu esi, nāc pie alu. Nāc, nostājies Dievu. viena mēlē teiks, tu esi Dievs, visi tavā priekšā zemosies. Tomēr paliek lielākais ieguvējs, kas izvēlas tūlīt. Reiz ik viena mēlē teiks, tu esi Dievs, visi tavā priekšā zemosies. Tomēr paliek lielākais ieguvējs, kas izvēlas tūlīt. tagad ir laiks nāc piealu. Nāc, ļauj savai dvēselei pateikties. Nāc, tāds kāds tu esi, priekšā zemosies. Tomēr paliek lielākais ieguvējs, kas izvēlas tūlīt. Reiz ikvienam mēlēm teiks, tu esi Dievs, visi tavā priekšā zemosies. Tomēr paliek lielākais ieguvējs, kas izvēlas tūlīt. neviena mēle teiks, tu esi Dievs, visi tavā priekšā zemosies. Tomēr paliek lielākais ieguvējs, kas izvēlas tu Hallelujah. celšanās, tu zemi radīs, un jūru debesīs. Tu zvaigznēm spīdēt lietas, to telpu radībai, un īsto gudrību. Tu esi iesākums, un visa nobeigums. pieder mūžībā un visa dzīvībā, tu valdnieks pasaulē. Amen. Tas mana dzīvība, tas mana brīvība un augšām celšanās. Es tevis apžēlos un viss man tevis dos. Man grēkus piedevī, pie krusta nomirī, no nāves uzcēlī. tavu mīlestību, Dievs, kad tavu manas lūpas kūs, kad pie tavām kājām zemojos. Ak, svētais Dievs, tu esi šeit, lūdzos manu sirdī atgausēt. Ak, šķīstī manas lūpas tavām kājām zemojos. Tu, kas grēku nepazīni, nāci pats par tādu kļuvi, sevi nāvi uzvarēji un cerību man devi. Tu, kas grēku nepazīni, nāci pats par tādu kļuvi, sevi nāvi uzvarēji cerību man devi, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā es esmu glābts tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā es esmu labāk. savu liesmu sajūtu, jo tik ļoti mani mīlēji, ka savu devu tu sūtīji. Tavs tuvums man liek ceļos krīt, es tavu liesmu sajūtu. Jo tik ļoti mani mīlēji, ka savu dēlu tu sūtīji. Tu, kas grēku nepazīni, nāci pats par tādu kļuvi, sevi nāvi uzvarēji un cerību man devi, tu, kas grēku nepazini, nāci pats par tādu kļuvi, sevi nāvi uzvarēji, un cerību man devi, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, es esmu labs. Tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā es esmu glābs. kungs, par taviem darbiem, kungs, mūsu dzīvē. Kungs, ka tu esi nācis mūsu dzīvē, ka tu esi mūs izmainījis. Tu esi mūs izglābs, Dēvs. Tu esi pārcels mūsu savu mīļā dēlu valstībā, kungs. Tiešām mēs paceļam savus balsts, savus sirds, Tēvs, tavā priekšā, slavējot Tev, kungs. Tēvs, lai Tev viss gods un slāv, Tēvs. Par visu, kungs, kas mēs esam, Tēvs. Par visu, kas Tu esi, Paldies, Dievs, ka joprojām Tu esi uzticams un nemainīgs, Tēvs. Bet Tevs nav pārmaiņēns, Tēvs. Slavu Tev pateicības. Paldies, ka mēs varam droši nākt Tavā priekšā. Paldies, Tev, Tēvs, ka Tu esi varens, Dievs. Tu esi visu spēcīgs, Tēvs. tiešām par šo dienu. Paldies Tev, Dievs, ka mēs varam būt šeit, ka mēs varam tiešām klausīties Tavu vārdu, Dievs, ka mēs varam uzņemt to ar prieku, Dievs, ka tiešām, Dievs, es lūdzu, ka tas vārds ir dzīvs, un tas vārds ir dzīvs, un ka tas nes augļus mūsu dzīvēs, Dievs. Es Tev lūdzu, kungs, ka Tu maini mūsu sirds, tā, lai mēs to spējam uztvert, Tā, lai mēs to spējam uzņemt, Dievs, lai tas ir mūsu sirdīs, Dievs, ikdienas, ikdienas, kungs. Tiešām, Tēvs, es Tev lūdzu par ikvienu cilvēku, kas ir šeit. Un es ticu, ka Tev ir sagatavots, tiešām, ka Tev ir sagatavots vārds priekš katra, kas ir šodien šeit. Dievs, es Tev lūdzu, ka mēs spējam to uzņemt, Dievs, ka mēs spējam to uzņemt, kungs. Es Tev lūdzu, Jēzu, tiešām nācu. Nāc un maini mūsu sirds, maini mūsu prāts. Tiešām, Dievs, paldies Tev. Paldies Tev par visu. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Debes Tēvs, vēlreiz paldies Tev, ka mēs varam sanākt kopā, ka varam Tavu vārdu slavēt, jo tas viss ir par Tevi, kungs. Tu esi mūsu izglābs, tu esi mūsu dievs, tu cel savu draugu, un tu esi solījis, ka Ellis mātiem to nebūs uzvarēt, kungs. Un paldies, ka arī šodien tu esi šajā vietā. Tu esi šeit, nevis kaut kā mistiski, bet tu esi katrā vienā no mums pēc sava apsolījuma, caur savu svēto garu tu mājo mūsos, un mēs pateicamies Tev, Kungs, ka Tu lielais un varenais Dievs, debes un zemes radītājs, caur savu garu mājo mūsos. Un mēs slavējam Tev un pateicamies Dievs, ka Tu esi izglābis mūsu. Un, un ka tie nav bijuši labie darbi, ka tā nav bijusi personība. Bet Dievs, tu savā žēlstībā mūs izglābi grēcinieks. Dievs, paldies Tev, ka Tu sauc mūs par saviem mīļajiem bērniem, Dievs. Un es lūdzu, ka Tu svētī savu brīnišķīgo vārdu, Dievs, un stiprini mūs šajā dienā. Un, kungs, ja reiz Tu esi Devis, tā uz sirds dalīties par šo vārdu, es jau lūdzu, palīdz man, vadi man, atgādina rakstvietas, Dievs, vienkārši svētais gars pārņem visu šo vārdu lietu, visu šo dievkalpojumu, runāšanu, darīšanu. Dievs visu to nodod tavās rokās. Palīdz tu, kungs. Tu svētais gars, tu zini, kāpēc tas viss ir vajadzīgs, un tu arī vadi un palīdzi. Kungs, lai tev vienam par visu ir slavu, gods un pateicība Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Slavu Dievam! Paņemsim visi Bībeles rokā. Es tā domāju, ar kuru vietu sākt ar kuru vietu sākt. Un tā es tā nolēmu, ka mēs sāksim ar, ar Pētera vēstuli. Ar Pētera vēstuli. Pirmā Pētera vēstule 1. Pētera vēstulē, 5. nodaļa. Un es sākšu ar, ar 8. pantu. Ja? Un ko šeit mēs lasām viskopā? Esiet skaidrā prātā. Esiet skaidrā prātā. Esiet modrīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka jūsu pretinieks vēlns staigā apkārt kā lauva, rūdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Varbūt tas šeit mēs apstāsimies, ja? sāksim no šīs vietas. Ja? Zin, tā tēma, par ko es gribētu dalīties ar tevi, es pat nezinu, kā lai to varētu tā vienā vārdā pateikt, jā, bet, bet eh, man personīgi tādi kaut kādi signāli ir iekšēji, tādi pamudinājumi, cik jau es pazīstu to kungu, jā. Ka tāda iekšēja sajūta vai balss ir, jā, ka tas kungs tā kā, ja to, to sajūtu visu pārvērst tādos teikumos vārdos, tad, tad apmēram eh, tie būtu apmēram tādi, jā, mani bērni, jā, jā, jums viss ir dots, jā, Jums viss ir dots, es visu esmu devis, ja? Ja es esmu visu uzvarējis. Ja? Celies kājās, ja? celies kājās, ja? ieraug savu ienaidnieku, ja? atpazīst viņu ja? un taisi uzbrukumu viņam, dzen viņu projām ja? no savas dzīves, dzen viņu projām no savas teritorijas, ja? dzen viņu prom, ja? jo tāda autoritāte es esmu tev devis. Ja? Ja, ja man tev tā vajadzētu pateikt, ja? tās, tās savas... Uh, tās visas tās jūtas ja, un tās pārdomas un tie pēdējie notikumi arī, arī manā dzīvē, mājās un vēl. Un, <clears throat> tad man gribētos tā teikt. Ja. Saīsinamā varētu tā vēl pateikt, ja, vienkārši celies un stājies pretim balnam. Ja. Celies un stājies pretim balnam, tā varētu mēs nosaukt šo svētrumu šodien. Ja. Celies ja, un stājies pretīm vēlnam. Ja celies un stājies pretīm vēlnam. Jā. Jā. <clears throat> Uh, es, kad domāju par šo pantu, uh, ka jūsu pretinieks vēlns staigā apkārt, kā lauva rūgdams tā brauc šajien, es domāju, jā, viņš staigā apkārt uh, un rūgdams kā lauva, bet viņš nav lauva. Jā. Jā, viņš staigā apkārt un viņš rūc kā lauva, ja? bet viņš nav lauva. Ja? Ja? Viņš ar tām savām skaņām imitē ja, to lauvu, ja? un viņš biedē. Ja? Un, bet tā īstā lauva, tā jūdu lauva, ja? ir Kristus, un Kristus dzīvo mūsos. Amen. Patiesībā tā īstā lauva ir mūsos. Ja? Ja, un tas ir tas kaķēns mazais, kurš rupā, ruporā bļauj. Ja? Viņš saka mjau, bet rupors, ja, mjau, ja. Un tad, eh, un tad mēs nobīstamies, ja. Mēs nobīstamies, ja. Mūsos, mūsos ir, uh, Kristus ir tā īstā lauva mūsos, ja. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs uh, ceļamies augšā un ka mēs stājamies pretīm savam ienaidniekam, ja. Ceļamies un stājamies pretīm savam ienaidniekam. Un, <clears throat> un tavs ienaidnieks, mans un tavs ienaidnieks nav, nav, vienmēr, nav vienmēr tavs brālis vai māsa, nav apstākļi un nav citi cilvēki. Ja? Bieži vien varbūt tās tavs, tavs ienaidnieks, kas slēpjas ja, aiz kaut kādām situācijām, aiz apstākļiem, ja, aiz cilvēkiem, ja, ir pavisam kaut kas cits. Ja. Ja, tas ir vēlns, ja, kurš, kurš ne, darbojās un, un rada problēmas. Un, un ja mēs nezinām vai neatpazīstam, nav svētā gara, mums nav tās izmaiņas, ja, tad, tad var gadīties arī tā, ka mēs uzbrukam, nevis vēlnam, bet mēs uzbrukam, ja, nezinu, apstākļus sākam vainot, ja, un visu kaut ko darīt dzītos apstākļus un ja, uzbrukt brālim un māsai, ja, uzbrukt vīram, uzbrukt sievai, bļaut uz bērniem un vēl, un to jau tikai vēl nav vajag. Jo tajā brīdī, ja, kad viņš to rēcienu ir uztaisījis un tu neesi atpazinis to, un tu neko nedara to, tad tas rēciens kaut kādā veidā viņš nu, ietekmē ja, tās attiecības arī. Ja, un tad sākās, nu, kur vajadzētu vienkārši nostāties, izmanīt. Tas bija ienaidnieks, ja, viss beidzam šeit, vai lūdzam, ja mēs to neatpazīstam, mēs varam sākt cīnīties, ja. <laughs> viens pret otru. Ja. Un tad tur mēs apgrēkojamies. Un tad, kad mēs apgrēkojamies, mēs iedodam vietu tiešām vēlnam. Tad tur nav vienkārši, vienkārši rūkoņa. Tad ienaidnieks nāk ar savu karogu iekšā tavā dzīvē ja? un ieliek karogu, tāpēc, ka tu esi jau sagrēkojies. Ja? Zini, es tā, kad domāju par šo, es, es personīgi par sevi varu teikt, es noteikti arī kaut kur, droši vien esmu, tā varbūt tās diezgan virspusēji tās, varbūt tās attiecies uz to. Ja. Bet eh, pie kaut kā pēdējā laikā, pēdējās dienās vai nedēļās kaut kā tas kungs ir skubinājis par to vairāk un vairāk domāt. Un, un Dievs atgādina, vai ne, kas mēs esam Jēzu Kristu un, un eh, ko mēs varam izdarīt. Jā. Ja. Ja, un liekas, liekas tā, ka tev gribētos pateikt, ienaidnieki, viss tavs laiks ir beidzies, viss pietiek. Ja? Man ir apnicis, ja? jums nav bijis tā. Ja? Viss pietiek, ja? pietiek. Ja? Es tagad zinu, ka tu tas esi, viss pietiek. Es tagad ceļos un es vienkārši nostāšos un es iešu pret tevi. Ja? Un šeit mēs lasījām, esiet skaidrā prātā, esiet modīgi, esiet skaidrā prātā. Ja? un esiet modrīgi, jo jūsu pretinieks, ja, vēlns staigā apkārt kā lauru rūgdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Ja. Un es šodien gribētu, nu, tās domas, kas man bija šodien ja, par to celies un stājies pretiem vēlnam, kā mēs varam uzvarēt ienaidnieku, ja. kā mēs varam viņu uzvarēt. Ja. Vai Dieva, Dieva vārds mums māca, kā mēs varam uzvarēt vēlnu? Ja? Vai mēs varam uzvarēt vēlnu, kā jums liekas? Ja? Mēs varam uzvarēt, jā. Bet eh, mēs arī nevaram to uztvert tā, nu, tā arī virspusēji un ļoti vienkārši, jā. Uztver to vienkārši, jā. Viņš ir mūsu pretinieks, jā, un mums ir jāzina, kā mēs viņu varam uzvarēt. Jo kādreiz tā liekas, ka ienaidnieks tiešām kādreiz tā ņirgājās jā, vai smējās par mums. Jā, un kā rakstīts Bībelē, ka atziņas trūkuma dēļ jā, man tauta iet bojā. Jā. Ja, tāpēc paskatīsimies dažas lietas, kā mēs, varam, kā mēs to savu pretinieku varam uzvarēt. Ja. Ja, viena no lietām, kas man nāca prātā tā domājot par to, kā mēs varam uzvarēt ienaidnieku, ir, ir svarīgi, kur mēs ar tevīm atrodamies, ja? kādā, kādā stāvoklī mēs ar tevīm atrodamies. Ja? Jā, kādā stāvoklī, kādā statusā, kādā, kādā pozīcijā mēs ar teviem atrodamies. Jā. No tā ir atkarīgs, vai es varu piecelties un stāties pretīm vēlnam un uzvarēt viņu. Jā. No tā tas ir ļoti atkarīgs jā, no mūsu stāvokļa, kur mēs esam. No pirmām kārtām tas ir atkarīgs, eh, kur tu šodien esi. Tu esi attiecībās ar Dievu vai tu neesi attiecībās ar Dievu. Jā. Vai tu esi attiecībās ar Dievu, vai tu neesi attiecībās ar Dievu, vai tu esi izglābts, vai tu neesi izglābts. Ja? Tas ir pirmais, vai ne? Tas ir viens no galvenajiem. Ja? Lai es varētu stāties pretīm vēlnam, lai es varētu uzvarēt savu ienaidnieku, ja? vispirms man ir jāiziet ārā no viņa teritorijas, lai es varētu iet pret viņu. Ja? Jūs saprotat, par ko es runāju? Ja? Tev vispirms ir jāiziet ārā, tev vispirms ir jāatstāja viņa teritorijā. Ja? Ja? Tev ir jāpāriet citā valstībā vispirms. Ja? Tev vispirms Dievam ir jāatsaucās. Vispirms ar to ir jātiek skaidrībā. Kungs, esi man grēciniekam žēlīgs. Ja? Un tad ļauj Dievam tevi glābt un izvilkt tevi uz bortu, uz kuģa. Ja? Kā saka, novilkt skrandainās drēbes tā tālāk. Ja? Tā ir stāvokļa maina. Kolosiešu vēstulē rakstīts, ja mēs tikām pārcelti gaismu valstībā. Tas ir stāvoklis, ja, ja kurā šodien mēs ar teviem atrodamies. Ja. Daudzi atrodas tajā stāvoklī un viņi cīnās ja, ja pret ienaidnieku, bet nevar viņu uzvarēt, ja tu atrodies tur viņa teritorijā. Ja. Un beigu, beigās cīnoties pret viņu tur, ja, tu tāpatās eji bojā. Tāpēc, ka ir rakstīts, ja, kā vēlns var sevi izdzīt, ja Jēzus kādā vietā par to runā jaunajā derībā. Tāda valdība, ja, ja tāda valsts eh, vara vai iekārta vai sistēma, kur, kur cīnās viens pret otru, tāda valsts nevar pastāvēt. Atcerieties, ja viņš mācīja par to. Tātad cīnoties it kā, ja, pret ļaunumu, ja, ja, es tā braucu šeit, es tā domāju, īstenībā baigais haus, īstenībā baigais bardaks notiek eh, vēlnu valstībā, jo tur visi karo, visi cīnās, visi dēmoni ārdās un dragoja, un viņu laiks tuvojās, ja, nobeigumam. Ja, bet nav iespējams uzvarēt ļaunumu, kamēr tu atrodies tur. Tāpēc pirmais ir ļoti svarīgs, ja, vai es draudzējos ar Dievu, vai es esmu sadraudzībā ar Dievu. Ja? Vai tu esi šodien sadraudzībā ar Dievu? Ja, ja mēs gribam uzvarēt ļaunumu savā dzīvē, ja? Ja, ja mēs gribam uzvarēt ļaunumu, ja, tad mums ir jādraudzējās ar Dievu. Tas ir vienīgais stāvoklis, no kura vispārībā var sākt karu. Ja, pret ļaunumu, pret ienaidnieku, pret vēlniem un tā tālāk un tā tālāk. Ja. Otrs, Otrs punkts tur apakšā varētu vēl teikt, vēl kāds stāvoklis ir ļoti svarīgs, lai mēs varētu uzvarēt ienaidnieku, ir vai tu esi karsts vai tu esi augsts. Ja, tas vairāk jau attiecās uz, uz, uz, uz kristiešiem. Tas vairāk attiecās uz mums. Ja. Vai mēs ar tevīm esam karsti, vai mēs esam ar tevīm augsti. Ja. Labi ir vārds, kas attiecās priekš, priekš tiem, kas nepazīst Dievu. Jā, atgriežieties, un tad jūs varēsiet tik galā ar ļaunumu. Bet tāpat tas attiecās arī uz mums. Kādā stāvoklī es un tu šodien mēs atrodamies. Ja? Vai mēs esam augsti, vai mēs esam karsti. Ja? Vai mēs esam augsti vai karsti. Atcerieties, atklāsmes grāmatā arī kungs par to runā uz kādu draudz. Ja? Vai nu tu esi augsts, vai nu karsts. Ja? Bet neesi remdens. Ja? Nu, tāds pa vidam. Ja? Un arī tādā stāvoklī mēs nevarēsim uzvarēt ļaunumu, jo tur ir kompromiss apakšā. Ja? Tur ir kompromiss. Un ko Bībele saka ja, par kompromisiem? Vīrs, vīrs ar dalītu sirdi, nepastāvīgs visos savos ceļos. Lai nedomā, ka viņš no tā kunga ko saņems. Ja? Tā apmēram tur ir rakstīts. Ja? Vīrs ar dalītu dalītu sirdi, nepastāvīgs visos savos ceļos, lai nedomā, ka viņš no tā kunga ko saņems. Jā. Dalīta sirds, jā. kompromisi mūsu dzīvē. Jā. Un ar emdenu stāvokli mēs arī nevarēsim uzvarēt ļaunumu. Jā. Tieši otrādāk viņš ņirgāsies, smiesies jā, un tā tālāk un tā tālāk. Jā. Vai tā ir Dieva griba priekš mums? Noteikti, ka nē. Es lasu Bībelē, un jūs lasiet Bībelē, es vēl tā paskatījos, kas rakstīts ir 1. Jāņa vēstulē un 4. un 5. nodaļā tur rakstīts, ja, tie, kas tic Jēzum Kristum, tie ir uzvarētāji. Ja. Un kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Ja. Un tur iet runa par uzvaru. Ja. Un Dievs runā par uzvaru. Ja. Un arī Pāvils kādā gadījumā viņš runā par šo uzvaras gājienu ja, mūsu dzīvē. Nu, tas nozīmē, ka Dievs ir paredzējis, ka mēs staigājam ar tevīm uzvarā. Savā personīgajā dzīvē, savā ģimenē staigājam uzvarā. Ja. Savā darba vietā staigājam uzvaras gājienā. Ja. Ja savā pilsētā staigājam uzvaras gājienā. Ja. Ka mēs zinām, ka mēs zinām, ka mēs zinām, kas mēs esam, ka mēs zinām, ka esam piecēlušies, ka mēs zinām par savām attiecībām ar Dievu ka mēs zinām, ka tās nav remdens, bet ka tās ir karstas, ja, ka mēs mīlam Jēzu no visas savas sirds. Tas ir ļoti svarīgi. Ja. Tas ir ļoti svarīgs stāvoklis patiesībā. Kad mēs lasām efiziešu vēstuli pirmās nodaļas, tad mēs redzam, ka vispirms tur iet runa ja, par šo te jauno stāvokli, kas ir Jēzu Kristu. Un, kad mēs lasām, tad ir ļoti svarīgi, ka mēs visu to ņemam pie sirds ja, un ka mēs visu to mācāmies. Ja, līdz kamēr mēs to dabonām līdz sirdī. Ja. Jo tā ir patiesība par mums, ja? kas mēs esam Jēzu Kristu kā jauni radījumi. Ja? Atcerieties, es pieminēju tādu, tādu, tādu teikumu ja, par to, ka arī Bībelē tas minēts, ka atziņas trūkuma dēļ man tautiet bojā. Un, un tā var arī gadīties, ka kādreiz atziņu trūkuma dēļ vai nezināšanas dēļ ja ienaidnieks kaut kur var vienkārši to izmantot un sist mūs vai smieties vai vēl, vēl kaut kādas lietas darīt mūsu dzīvē. Ja kur mēs varētu vienkārši nostāties un, un uzsākt cīņu pret viņu. Ja? Un uzsākt cīņu pret viņu. Ja? Un es ticu, ka Dievs vienkārši skubina mūs, celies augšā. Tev viss ir dots, lai tu varētu uzsākt šo cīņu pret ienaidnieku, un tev nav jābaidās. Ja? Un viena no lietām, ko Velns vienmēr ir darījis, viņš vienmēr sēž šaubas. Ja? Tas vienmēr ir darījis. Viņš izšaubīja pirmos cilvēkus. Otra lieta, vistradicionālākā lieta, ko viņš ļoti bieži pielieto, tās ir bailes. Ja? Tās ir bailes. Viņš visu pasauli mēģina nolikt ja? Uz, uz, ja? ar bailēm. Ja? ja baidaties, baidaties, baidaties, baidaties, bailes. Ja? Bet Dieva vārds saka, mums celies un uzvari savu ienaidnieku. Ja? Mums nav jācīnās pret miesu un asinīm, kā rakstīts, mēs pieiesim vēl pie tām rakstvietām, bet, bet mēs cīnamies pret tumsības spēkiem. Ja? pret tumsības spēkiem, pret vēlniem, pret šiem visiem jauniem gariem. Dievs mums ir devis autoritāti. Ja? Bet pirmais ir ļoti svarīgs tas stāvoklis, kurā mēs ar tevīm stāvam šodien. Ja? Ja? Šis, teiksim tā, juridiskais stāvoklis. Ja? Policists arī, ja viņš novelk savu formu un viņš var iziet ārā ar zīzli un mēģināt tur turēt, es šaubos, vai kāds viņam turēs. Ja? Bet, ja viņš uzvelk formu un nostājās eh, ceļa malā un tur zīzli, ja, mēs vienkārši apturam. Kāpēc? Tāpēc, ka kaut kas liecina par to, ka nu, valsts vara, ja, ja likuma sargs tevi tagad tur, ja, un tu padodies tam, ja. ir kaut kas atpazīstams. Ja. Un tāpat tās arī vēlns, viņš jau, viņš jau redz, viņš jau atpazīst, ja, kas ir dieva bērni un kas eh, spēlē dieva bērnu lietu. Ja. Atcerieties, eh, Eh, apustu darbos tur bija kādam priesteram dēli, kuri, kuri bija tie saucamie eksorcisti, ja, kuri tā kā tos ļaunos garus tur dzanārā. Nu, trāpījās uz īsto vienreiz, ja? trāpījās uz īstiem. Ja? Ja, kā saka, tur nebija vairāk teātris un visi septiņi, ja? kā saka, sāka tur kaut ko darīt, ja pie tā viena, un tur, kad tie gari pamodās, sāka runāt, kas tie tādi pa čomiem. Ja? Jēzu, mēs zinām, Pāvilu mēs zinām, ja? kas tie ir tādi, ja, tie cilvēki nebija pareizajā stāvoklī. Ja. <laughs> Viņi nepazina Dievu, ja. viņiem nebija personīgas attiecības ar Dievu, nerunājot par to, vai viņi ir remdeni vai karsti. Ja. Ja, kur tu šodien atrodies? Ja? Un kādā stāvoklī tu šodien atrodies? Ja, ja mēs ar teviem atrodamies remdeni un tādi nevārīti, ne tādi, tad, protams, ka ienaidnieks var visādas lietas darīt mūsu dzīvē. Ja? un tā tālāk. Bet es ticu, ka Dievs grib, lai mēs pieceļamies un, un, un, un, un pasakam ienaidniekam, ja, ko Jēzus ir izdarījis jau. Amen. Un patiesība ir tāda, mums nav jāpierāda, ja, ka viņš ir uzvarēts. Viņš jau ir uzvarēts. Ja. Viņš jau ir uzvarēts. Ja. Bet atkal tad bībelīte mums ir jālas, lai to visu zinātu. Ja. Bet ja mēs nelasam, un nepavadam laiku ar Dievu, ja, tad mēs visu to kaut kā palaižam garām, mēs to neredzam. Ja. Un līdz ar to ienaidnieks var, ienaidnieks var visu kaut ko darīt. Tā kā pirmais, tas ir stāvoklis. Ja. Tātad vai mēs pazīstam Jēzus Kristu, ja, un vai mēs esam ramdeni vai karsti. Ja. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs, svarīgs nosacījums. Amen. Ļoti svarīgs nosacījums. Otrs svarīgs nosacījums ir, mēs lasām šeit um, Jākab vēstulē. Un Jākab vēstulē 4. nodaļa 7. pantā ir par padošanos un tuvošanos Dievam. Ja? Jums neliekas kādreiz, kad ir otrādā, kad drīzāk mēs kaut kur stājamies pretīm Dievam – kad viņš runā uz mums, ja, kā ebreja vēstulē, arī ebreja tauta arī mēdz bieži vien stāties pretīm vai nocietināt savas sirdis, kad svētais gars runāja uz viņiem. Ja. Un mums ir jāatcerās, ka Dievs nu, nerunās vienmēr to, ko mēs gribam dzirdēt, bet viņš vienmēr runās patiesību. Un patiesība kādreiz mēdz arī sāpēt vai nepatikt, vai ne? Ir labi zināt patiesību par sevi, ka tu esi brīnišķīgs un, un, un ka tu esi vienkārši fantastisks cilvēks. Un, uh, un, un, un tu tik labi jūties zem šīs patiesības, ja? Bet, kad tev pasaka patiesība, ka, zini, ko, es tev pateikšu godīgi, ja? Es tev pateikšu godīgi, nu, kā draugs, draugs, es tev pateikšu, zini, tu esi ritiks, ja? Mums nepatīk dzirdēt tādas patiesības, bet viena lieta, ko es esmu tā piefiksējis, ka, ka tādi īsti draugi, īsti draugi, viņi neklusē, viņi vienmēr pasaka tev to, ko tev vajag dzirdēt viņi nevienmēr saka to, ko tu gribi dzirdēt. Ja? Paziņa saka, ko tu gribi, bet tavi draugi, viņi ir par tevi, viņi ir ar tevi un viņi pateiks patiesību, ko viņi redz pie tevis. Ja? Un nevienmēr tas ir patīkami. Ja? Kādreiz tas ir sāpīgi un varbūt pat pazemojoši, ja? ka tavi draugi tev tā redz, bet viņi to saka tāpēc, ka viņi cienu, mīl tev un negrib, lai tu tā dzīvot. Ja? Tāpēc Dievs vēl jau vairāk, ja? viņš ir par patiesību. Ja? Viņš ir vēl vairāk par patiesību. Ja? Un līdz ar to Kādreiz var sanākt arī otrādā, ka mēs stājamies pretīm Dievam ja, un padodamies kam? Padodamies vēlnam, ja. Mēs padodamies vēlnam, it kā viņš būtu tāds uzvarētājs, ja. Bet raksts saka, tad nu padodieties Dievam, stājieties pretīm vēlnam, viņš beigs no jums un tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums, ja. Vēl viena ļoti svarīga lieta, lai mēs varētu uzvarēt ienaidnieku, mums ir jāpadodās Dievam, ja. Jāpadodās un jātuvojās Dievam, ja jā, jāpadodās un jātuvojās Dievam. Jā. Tad mēs varam stāties pretīm visiem vēlniem un visiem dēmoniem, jā, un ar Dievu palīdzību mēs viņus varam uzvarēt. Jā. Un tas var prasīt kaut kādu zinām laiku, kad mēs nākam tā kunga priekšā, ja, ka mēs padodamies. Ja savā ziņā man tas liek nu, domāt par to padošanās. Nu, kas ir padošanās? Nu, es padodos, es kādu brīdi tur mēģinu pats cīnīties ja, ar saviem spēkiem, ja, visādas metodas lietot, ja, un es saprotu, ka tas nestrādā. Un ko es daru? Es vienkārši padodos. Es esmu dzirdējis daudz cilvēku ar liecības, ka cilvēki lieto šo vārdu, un es padevos. Ja, un es padevos ja. Ja, visu izmēģināju, visu darīju, un es padevos. Padevos Dievam. Ja, un lietas sāka mainīties. Vakar bija viena mācītāja, 40 gadu jubilejā. Viņš pats arī stāstīja, ka viņš mēģināja to un darīja to un to, to, to, to, to. Un tad vienā brīdī es padevos, šis vārds, es padevos Dievam. Un šodien es esmu tur, kur es esmu, ja? Dievs sāk cīņu par mani. Dievs sāk sveitīt man dzīvi, ja? Jo es padevos viņam un es sāku tuvoties viņam. Ja? Pirmais ir stāvoklis, tas ir tas juridiskais, ja? Un tas otrs ir tā padošanās un tuvošanās Dievam, ja? Mums nevajag bēgt no Dieva. Amen. Atcerieties, kādā gadījumā Izraela tauta teica, Mozus, tu, tu, tu ej, tu ej pie Dieva, ej tur tūmā, tu, tu ej, ja? Bet mēs šeit paliksim, ja? Bet es ticu, ka jaunajā derībā viss ir mainījies, un es ticu, ka Dievs katru vienu no mums aicina pie sevis, ja? Viņš aicina mūs padoties, lai mēs, nu, ar saviem spēkiem vairāk necīnāmies, ja kādā vietā teiks, ne ar spēku, ne ar varu, bet caur manu garu, saka tas kungs, ja? Un ja mēs padodamies Dievam savā situācijā, ja, tas nenozīmē zaudēt, tieši otrādāk, tas nozīmē uzvarēt. Ja. Ja Bībelē teiks, nepaļaujies uz savu prātu, gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tā arī savā ziņā ir nu, tāda uzticēšanās sev, tāda, nu, uz savu gudrību, ja, Un varbūt tās tu šodien par kādām lietām lūdzu un cīnies, varbūt tu pielieto kaut kādas savas metodas, ja, un neesi pat padavies šajā jautājumā Dievam neesi prasījis Dievam, ja? neesi tuvojies Dievam par šiem jautājumiem. Ja? Tu pats cīnies, jo tev liekas, ka tu visu kontrolē un visu dari, bet paskaties uz rezultātiem, ja? kāda viņi ir šodien. Ja? Bet Dievs saka, lai mēs padodamies Viņam un tuvojamies Viņam. Un tad, kad mēs to darām, kad mēs padodamies Dievam un tuvojamies, ja, tad ienaidnieks paliek bezspēcīgs. Ja. Jo mēs padodamies Dievam, mēs nododam sevi Dievam un mēs ļaujam Dievam darboties. Tāpēc Pāvils kādā gadījumā viņš arī saka, tad nu labāk es lielīšos ja, ar savu nespēku, ja, nekā ar savu spēku, jo manā nespēkā viņa spēks varens parādās. Ja. Un vēl viena lieta, kas ir rakstīta, ja, svētīgi garā nabagi, jo tie iemantos debesu valstību. Ja. Svētīgi garā nabagi, ja. tie, kas ir padevušies. Ja tie, kas visu ir atlaiduši, ja, kas sevi ir iztukšojuši. Ja. Kungs, šeit es esmu. Ja. Ja, ņem man. Tur Dievs sāk kaut ko darīt. Ja. Dievs nāk palīgā mums. Ja. Un te rakstīts, un vēlns bēgs no jums. Ja. Tāpat nav rakstīts, viņu tur vajag dzīt un ej prom un ej prom. Nu, tur tā kā mušas, ja, bet, bet tur rakstīts, ka tad, kad mēs esam padavušies Dievam, ja, tad rakstīts ir, un viņš bēgs no jums. Ja viņš bēgs. Un nu, tā vajadzētu būt. Viņam vajadzētu bēgt no manis. Ja? Viņam vajadzētu bēgt ja? no mana nama. Es neatcerēšos to filmu, kā viņa saucās, bet tur bija par vienu priesteri. Viņš gribēja jau no mazām dienām kļūt par priesteri, bet viņam nebija nekādas izredzes kļūt par priesteri. Bet tad viņš kļūpa par priesteri. Neatcerēšos kādā veidā, bet viņš kļūpa par priesteri. Un tad viņš devās, man liekas, uz to īriju vai kur. Neatcerēšos precīzi. Uh, Bet, te, kad viņš nonāca ja, tajā zemē, izkāpa ārā no kuģa krastā, viņš paņēma to savu zīzli un iecirta zemē. Es nezinu, kādam kaut kas tāds nāk prātā. Viņš iecirta zemē to savu zīzli. Ja. Nu, kā evaņģēlis, kā misionārs, ja, viņš izkāpa uz tās salas, ja, iecirta. Un tad tajā filmā parādīts pilnīgi visas tās zemes un čūskas visas līd ārā un bēga vienkārši no viņa. Ja. Un tā viņš tur gāja pie tiem vikingiem un visiem tiem varmākām. Ja, un viņš, uh, nonāca viņu vidū. Pirms tam visi priesteri tika tur, kā saka, sakapāti un detaļās tur. Uh, bet šis vīrs, ja, viņš iet un sludina evaņģēliju un manto šos, šos trakos uh, uh, slapkaus. Ja. Nu tā, padoties Dievam, padodieties Dievam un stājieties pretīm vēlnam, un viņš bēgs no jums. Padošanās Dievam un tuvošanās Dievam garantē uzvaru. Vēl viena lieta, ko mēs redzam svētajos rakstos, ko mēs varam darīt, lai uzvarētu, ir efeziešu vēstule, to jau mēs visi zinām, jā. Ja? Efeziešu vēstule atšķirsim, jā, ja? sasto nodaļu. Efeziešu vēstule. Halleluja. Jā, kungs palīdzi. Un kad mēs esam jaunā stāvoklī un kad mēs esam padevušies Dievam, patiesībā mums vajadzētu paņemt visu, ko Dievs mums dod, ja? lai mēs varam uzvarēt ienaidnieku, vai ne? Un šeit, ko mēs lasam 10. pantā, no 10. panta 6. nodaļā, beidzot, topiet stipri savā kungā un viņa varanajā spēkā. Topiet stipri savā kungā un viņa varanajā spēkā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem – lai jūs varētu pretī stāties vēlna viltībā, bruņojoties ar visiem dievu ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties vēlna viltībām. Neticu, ka mums visu dzīvi ir jābēg no vēlna, vai vienmēr ir jāizstāvās, ja? Es ticu, ka Dievam ir kaut kas labāks priekš mums, ja? Ja, mums nav jābēg, ja, un mums nav vienmēr jātaisnojās, un mums nav jāizstāvās. Mums ir kādreiz jāuzbrūk. Amen. Kādreiz ir arī jāuzbruk, kādreiz viņam ir kaut kas jāpasaka. Ja? Un vienmēr viņam ir jāpasaka, ja? bruņojieties ar visiem dievu ieročiem, lai jūs varētu pretīstāties vēlna viltībā. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļauniem gariem pasaules telpā. Ja? Tad bruņojieties ar visiem dievu ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties vēlna viltībām, jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās. Ja? Tā ir tāda, man liekas, arī ļoti svarīga lieta ir, ja, ja ka mēs, nu kādā virzienā mēs cīnamies, es tā kā iesāku ar to, ja, kad, ja mums nav tā saprašana, tur rakstīs, esiet skaidrā prātā, ja, ja mums nav tā skaidrā prāta, ja, un ja mēs piedaram pie tās sirds zemes, kas vārdu dzird, un pēc tam aizmirst, ja, un neatcerās un nesaprot. Atcerieties, ja es stāstīju līdzību, ja, ka viena sirds zeme ir tāda, vārds tiek sēts, Ja, un tas ir kā, kā ceļa malā. Ja. Putne nāca, paņēma un, ja, un viņš skaidro, ka, kas tās ir pa sirds zemē. Tie ir tie, kas dzird vārdu, bet nesaprot. Ja. Un vēlns nāk, un viņš paņem to vārdu un viss. Ja. Un tā no gada uz gadu, un tu tik klausies Dievu vārdu un nesaproti, ja. bet Dievu vārds saka, esiet skaidrā prātā, lai, lai saprast tās lietas. Ja. Lai nav tā beigās, ja, kad mēs nevis cīnāmies ja, pret, pret to patieso izraisītāju, ja, kas sēž tās domas, kas sēž tās dusmas. Ja. Mums tā kā vajadzētu nedaudz zināt, saprast, kāds vēlns ir un kas ir patiesībā vēlns. Vai viņš ir pūkains ar lielu asti un skaists un, un kā multfilmās, vai tā tas ir? Vai kāds tic tam? Es ceru, ka neviens no jums netic tam, ka viņš ir pūkains mīš un ar garu asti un, un visi ir, hei, jo, un, uh, un forši viņš tur paskraidīja, bērni, ja, cool, ja, forši vakars bija, hei, ja. Un tā nav patiesība, ja. Tā nav patiesība. Patiesībā viņš ir briesmīgs un pretīgs, un viņa galvenais smēķis ir postīt, ārdīt, iznīcināt, nogalināt, noslapkavot, iznīcināt tavu dzīvi, pazemot, ņirgāties par tevim līdz pēdējiem, izmērēt tev pa sienu, pa sienu izjaukt tevi detaļās, aizsūtīt tevi uz ēlu kopā ar viņu. Tas ir viņa galvenais uzdevums. Ja? Un tas ir apbrīnojami, ka ka cilvēki to neredz, cilvēki tam netic, ja? un tas ir ienaidnieka galvenais trumpis, ka cilvēki neredz, netic, neuzņem to nopietni, un tāpēc, ka cilvēki to neuzņem nopietni, ja? Viņš turpina sēt savus sēklas, ja? viņš turpina strādāt ļoti aktīvi, tāpēc, ka cilvēki nepievērš tam uzmanību, cilvēki netic tam. Ja? Un ja tā paskatāmies tā gada, vairāk gadu griezumā, kā viņa sēklas ir augušas, viņa sēklas ir ļoti, ļoti spēcīgi augušas, kamēr mēs ar tevīm kaut kur ļoti esam uz sevīm vērsti un ņemamies ja, par daudzām lietām iekši draudzes. Ja. Vēlns ārpusē jau ir panācis ļoti daudz netaisnības. Viņš ir panācis ļoti daudz jau visādus eh, sānceļus, ja, kas ved projām no Dieva, jogas un kas tikai nav. Okultisms rulē pa pilnu programmu. Ja. Nu, ja tā mēs paskatāmies, ja, es biju arī uz kādu raidījumu uzaicināts, un tad tur arī tas, kas vadīja to raidījumu, saknes debesīs, tad viņš arī tur minēja kādas statistikas. Pirmajā brīdī liekas, ka nu, to nevar tā redzēt, bet īstenībā viss notiek. Daudz kas notiek. Ja? Un tieši tāpēc vienam Dieva bērniem ir jāceļās augšā. Jāceļās augšā un nevis jāizstāvās, bet jācīnās pret un nevis mies un asinīm. Bet jāsaprot, kas ir tavs un mans ienaidnieks, mūsu ienaidnieks, mūsu pretinieks. Ir vēlns, kas eh, aizskavē, vai ne? Uh, evaņģēlīja pasludināšanu un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Ja, un mums vajadzīga Dieva palīdzība, ja? kad Dievs mums tās lietas parāda un atklāja. Lai beigās nav tā, ka mēs uzbrukam cilvēkam vai vēl kādam, bet ka mēs zinām, ka mēs zinām, kas aiz tā stāv. Ja? Tas ir ļoti būtiski un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ja? Ļoti svarīgi. Ja? Ja, un Dieva vārds nepārprotam šeit ļoti skaidri runā par to, Un ja mēs eh, pazīstam to savu ienaidnieku, esam lasījuši Dievu vārdu un velkam tās paralēles un apmēram uzīmējam sev bildi, eh, identificējam, kāds viņš ir, kas viņš ir, tad, tad, piemēram, ja tavā namā kaut kas tāds notiek, kā strīds vai kašs, un tu atpazīsti tās viņa īpašības, ja, kas pieder viņam, tas nav no Dieva, tad nevajadzētu to tā kā turpināt, ja? nevajadzētu strīdēties, karot, Uh, ķildoties, ja, tur un tā tā, bet vajadzētu, kādam vajadzētu apstāties, ja? Jūs piekrītiet, ja? Ja? Kādēļ sievas uzbruku vīriem? Nav jēga, ja? Nav jēga viņus, varbūt tās kādām jums ir arī vīri, kas nepazīst to kungu, ja? Nav jēga viņiem brukt virsū, ja? Tā cīņa ir jāizcīna citur. Un ir jāiestājās ja, pret to, kas mēģina viņu atrunāt vai aizskavēt vai vest pa sānceļiem. Ja bet ir jāstāv tā kunga priekšā lūkšanās un aizlūkšanās. Ja? Tā ir garīga cīņa, to mēs tā varētu vēl nosaukt. Ja? Tā ir garīga cīņa. Ja? Tā ir garīga cīņa. Ja? Par daudzām lietām mēs tā kā zinām un saprotam, bet ir arī svarīgi, ka mēs saprotam arī šo savu garīgo cīņu. Beigu beigās mēs ar tevīm, mēs esam kā garīgi karēvi, ja? un tā cīņa ir katru dienu patiesībā. Ja? Jau piecelties no rīta, tā var būt jau cīņa, lasīt vai nelasīt šodien. Ja? lūgt vai nelūgt, ja? tik daudz visādi kārdinājumi, vilni, viss kaut kas ir, ja? ilgāk pagulēt, ja? ieslēgt to pogu, ja? paņemt ja? Facebook, ja? vienalga kur, ja? un tad laika nav tam, tad ir jāskrien uz darbu, man nav sanācis laika, nu Dievs jau to visu saprot. Nav jau problēma Dievam, man patīk, kā viens brālis teica, tas nav par Dievu, Dievs ir debesīs, ar viņu viss ir kārtībā, bet tas stāsts ir par tevi, tev ir jānoiet līdz galam, ja? man ir jānoiet līdz galam ja, šajā dzīvē un jānokļūst debesīs. Ja. Un mums ir pietiekuši daudz pretinieku, ieskaitot mūsu mies arī, ja, ja, kur velns bieži vien izmanto. Ja, un arī velns ar visiem saviem dēmoniem. Ja. Tā kā mums ir ko darīt. Mums ir ko darīt. Ja. Un cīņas netrūks mums. Ja. Un man liekas, ka šī, šī vieta, Efeziešu vēstulē, bruņoties visiem dievu ieročiem, un mums nav jācīnās pret miesu un asinīm, tas vienkārši, man liekas, ļoti skaidri parāda, ka mums nevajag būt vērstiem pret miesu un asinīm, pret cilvēkiem, ja? Ja, uzbrukt viņiem, ja? Bet, bet saprast to, Kas tas ir? Vīrs bļaus, sieva kliedz, oma vēl kāds vai darbā priekšnieks vienkārši no biksēm lien ārā un kliedz tejiem, algu samizināšu, izmetīšu tev ārā, izmērēšu tev pa sienu, vēl tu vienkārši stāvi un kungs, ja? Jēzus vārdā. Mums tāda māsiņa, nu, viņa jau mūžībā ir, varēja tiešām daudz no viņas mācīties, viņa bija tāda lūdzēja un aizlūdzēja arī savām zināmām praviešu dāvanām un ar garu izmanīšanu. Un tad, mēs, tad, kad mēs gājām kaut kādās iela evanģelizācijās, un tur bija kādi dieva, dieva valstības pretinieki, ja, vai kāds garas izpaudās, ja viņai nebija problēmas pateikt, Jēzus vārdā aiztais muticiet, vēlns aiztais muticiet, beidz runā šeit, es tagad runāju. Ja. Ja, tu stāv kā jauns ticīgais, liekas, kur ir lojalitāte, kur ir visi tie te gudrie vārdi, ja, un viss tā, ja, kā viņi šitā te tik rupi brauc virsū, ja. Bet tas jau nav, viņa to izmanīja, es jau jaunu, tā nesaprotu, man es tur nobīstos, ja? kā var tā cilvēkam pateikt. Ja? Bet tad prātā nāk arī tie Jēzus, ja? kādā gadījumā, ja? sātana atkāpies. Un kā viņš to teica? Tur bija Pēters, Pēters, ja? sātana atkāpies no manis, ja? Ja? atkāpies. Ja? Jo aiz Pētera bija kāds cits spēks, ja? kas tā kā Pēteri, ja, nu tādu līdzjūtību radīja Pēterī, ka Pēters nāca pie Jēzus, aiz Jēzu, Nē, nē, ja tev nogalinās, pāri izdarīs, tev nav jāiet, ja? Un pirmajā brīdī liekas, nu, es cik tā, nu, cilvēks mēģina iežēlināt, nu, tā sirsnīgi, ja? Bet Jēzus uzreiz atpazina, ja? Velns, lien ārā, lien ārā, es tev redzu, lien ārā. Ja? Sātana atkāpies no manis, ja? Un viņš izmantoja Pētera vājo miesu, ja? Jo viņš arī nu, piemin, ja? tāpēc, ka miesa grib, ko miesa grib, ja? bet Dieva gribēja cita bieži vien. Ja? Un tad, kad vēlns redz, ka tava miesa negrib iet kādu ceļu, kur cena jāmaksā, tad jau, viņa, tad jau vēlns var lietot to miesu. Ja? Tā kā ir svarīgi, ka mēs esam gudri, nebrūkam viens otram virsū ģimenes, vīri, sieva, bērni, visu tur nebļaustamies. Ja? Pilnīgi bezjēdzīga cīnīšanās. Droši var teikt, paprasiet man, pastāstīšu pēc dievkalpojuma. Tas vienkārši nedarbojās. Es daudz ko zinu, kas nestrādā. Es eh, mācos, mācos šodien, kas strādā. Un skatos uz tiem, kam tas strādā un mācos. Bet, bet es jums varētu tiešām daudz pastāstīt par to, kā nevajadzētu. Un tāpēc ir vajadzīga gudrība un saprašana. Un kas šeit ir rakstīts? Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus. Satvert visus Dieva ieročus, ja? Satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretīm stāties ļaunajā dienā un visus uzvar, uzvarējuši varētu pastāvēt satveriet visus Dieva ieroči, lai jūs būtu spēcīgi, ja? pretī stāties. Ja? Tātad stāviet savus gurnus apjozuši ar patiesību. Ja? Nu, jāmīl mums tā patiesība. Ja? Jāņem tā patiesība nopietni. Jādzīvo patiesībā, jāstaigā pēc patiesības, jālasa patiesība, jāpārdomā patiesība. Ja? Bet bez patiesības mēs nebūsim stipri kungā. Ja? jo mazāk patiesības mums ir, jo mazāk patiesības mēs zinām, jo vājāk mēs esam. Ja? Tātad apjozušies ar patiesību. Ja? Patiesību. Tērpušies taisnības bruņās. Kas ir mūsu taisnības bruņas? Tas ir Kristus, ja? kas mūsu vietā nomira. Ja? Ja? Mēs šodien dzīvojam viņa taisnībā. Ja? Zin, cilvēkiem joprojām ir tendence uh, uz šo paštaisnību nu, dažādos veidos, ja? savu labiem darbiem sevi taisnot. Ja? caur labām uzvedībām sev taisnot. Ja? Caur to, ka es pasaku, ka Jānis ir lielāks dzērājs nekā es vai vēl tur, ja? vai ka tu pamani sliktas lietas pie citiem. Nu, pilnīgi tas tā dabīgi sanāk tā, tāda tendence sevi tā kā taisnot. Bet paldies Dievam, ja? mūsu taisno ne darbi, ne Jānis, ne Pēters, kurš vairāk dzer, vai, vai blakus Janka, kas lieto narkotikas, ja? un pagājušajā nedēļā jau apglabāts. Tas, eh, tas mūs netaisno, mūs taisno vienīgi un tikai Kristus, ja? Un šajā taisnībā mēs arī atrodamies, un tur ir mūsu spēks. Ja? Nevis mūsu taisnībā vai paštaisnībā, bet Kristus taisnībā ir mūsu spēks. Ja? Apjožieties ar patiesību. Ja? Terpieties taisnības, taisnības bruņās, kājas ap, ap, apauši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēliem. Ja? Tad būt gatavam arī liecināt. Ja? būt gatavam liecināt un stāstīt ja, par to, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvē. Bez visa tā satveriet ticības vairogu. Ticība, ja. Ko mēs lasām 1. Pētera vēstulē, ja, ka vēlns staigā tur rūts un brēds, bet jūs turieties ņem pretī stipri ticībā. Ja. Ticībā, ja. Un vai Dievam mēs varam patikt bez ticības? Mēs nevaram patikt Dievam bez ticības, ja tad satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsiet dzēst visas ļaunās ugunīgās būtis. Ja? Tātad kāds būtis vēlns raid pret mums? Šaubas raid, vai ne? Šaubas, vis, nu, visdažādākās, bet kā mēs varam uzvarēt vienīgi un tikai ticībā, ar ticības vairogu. Ja? Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un gara zobeni, tas ir Dieva vārdu. Ja? Un ziniet, kādreiz tiešām mums ir jāpaņem tas Dieva vārds, man patīk kā vienā vienā filmā arī skatījos, man tā ļoti kaut kā pie sirds gāja, nu, kad nu, eku ir mums, e, kā saka, Dieva vārds mums ir gara zobens, kādiem viņš stāv mājās un varbūt pat desmit zobeni stāv un ar putekļiem un nenojauš, kāds spēks un kāda autoritāte ir. Bet Dieva vārds saka, satveriet, ja? Dieva vārds satveriet, jo tas ir gara zobens, ja? Jo tas ir garas zobens, ar ko vajadzētu pretīm stāties, ja? Velnam bet viņš kādreiz stāv mums uz plauktiņu. Un tad tā paskatāmies šad un tad, nu tā pīrkstiņu tur kaut kur, ā, šodien, līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību divu dālu ticībām, paldies Tev, kungs, jā, labi, biznesā, pie biznesa, jā. Nu tā, vai ne? Nu, būsim godīgi, jā. Kādreiz mēs tā pavirši arī daram un, un tik daudz mēs palaižam garām tāda pavirša attieksme, ja tā to varētu nosaukt, ja? satveriet, Satveriet ja, šo te gara zobenu, ja, tas ir Dieva vārdu. Ar visām lūkšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīd, tai pašā nolevkā esiet nomodā par visiem svētajiem. Ja? Lūkšanas, ja? Jēzus teica, ja, kā, kā jūs varat pastāvēt? Lūdziet, ja? Kāpēc? Tāpēc, ka miesa ir vāja, ja? Ja, tā ir tendence krist, ja, bet lūdziet, ja? lūdziet to kungu ja, un tas kungs palīdzēs. Ja. Un tad mēs redzam vairākas lietas, kas ir uzskaitīts, ko nozīmē satvert vai paņemt visus tos ieročus, ko Dievs mums devis. Tie ir mūsu ikdienas ieroči. Ja. Staigāšana patiesībā, uzņemšana Dieva vārda savā sirdīs. Ja. Staigāšana Kristus taisnībā, nevis savā taisnībā. Ja. Staigājot lūkšanās, ja. staigājot ar vēlēšanos, ar apņemšanos kādam stāstot vai liecinot. Tie ir mūsu ieroči ieroči, kā mēs varam uzvarēt ienaidnieku. Ja? Amen. Topiet stipri savā kungā un viņa varanajā spēkā un bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties vēlna viltībām. Stāties pretīm vēlna viltībām. Āmen. Ir svarīgs stāvoklis, kādā mēs atrodamies. Ja? Ir svarīgi, vai mēs padodamies Dievam un tuvojamies Viņam. Tas arī ļoti svarīgi un būtiski ir. Ja? Un arī svarīgi ir, ka mēs paņemam visu to, ko Dievs mums dod. Ja? Ka mēs paņemam to, ja? ka mēs esam tajā patiesībā. Ja? Ka mēs esam visā tajā, ko Dievs mums dod, jo tas dod mums spēku. Ja? Un tā cīņa ir ļoti... Ja? Un ienaidnieks nemaz tā negrib no savas teritorijas aiziet projām. Vēl viena lieta, ko gribētu pieminēt, vēl ceturto lietu, kas ir ļoti būtiska, tā domājot, kā mēs varam viņu uzvarēt, ir ļoti svarīgi, lai mūsu dzīvē nebūtu nekā no tā, kas pieder viņam. Bet Krievu tulkojumā tur ir savādāk rakstīts. Ja? Tur rakstīts, ka redz, kur nāk šis pasaules valdnieks – bet viņš pār mani neko nespēja, neko nevar man izdarīt, tāpēc, ka manā dzīvē, manī, nav nekā no tā, kas pieder viņam. Ja? Un mans jautājums šodien, mēs ar sievu arī esam par to runājuši, ja? vai ir mūsu dzīvēs, mūsu sirdīs, mūsu mājā lietas, kuras Bībele varētu nosaukt par grēku, vai, vai lietas, kas piederētu vēlnam, caur ko viņš varētu ienākt. Padomājiet par to, ja? Jo kamēr mūsu dzīvē ir kaut kas tāds, ja, kas pieder viņam, viņam ir visas tiesības, ja, tur nākt un, un darboties, ja, kamēr tavā dzīvē, prātā, sirdī ir kaut kādas eh, viņa lietas, ja. Ja, piemēram, mēs savā dzīvē ļoti, nu, mums ļoti patīk tas rūgtums, nu, nevaram mēs viņu kaut kā dabūt tā, nu, patīk vienkārši. Nu, patīk tā rūgtā kafija, ja, nu, patīk. Nu. Nu, tad viņš vienmēr nāks pie tevis. Ja tu varēsi lūgt Dievu no rīta līdz vakaram, debesis būs ciet. Nekas nemainīsies. Kāpēc? Tāpēc, ka rūgtums, rūgtums. Un Bībelē teica, lai rūgta saknes ir tālu projām, lai vispārībā jūsu vidū vārds rūgtums ir svešs, vispārībā nav viņa, ja? Tāpat arī citas lietas, netiklība un, un visādas tādas lietas, lai jūsu vidū, lai pat vārdas svešam, nu, vispārībā, ja? nerunājot par darbībām. Ja? Un kamēr tās lietas mūsu dzīvē ir viena vai otra rūgtums, dusmas, visādas eh, netiklas lietas, zādzības, eh, kurnēšanas, un varētu lielu sarakstu, ne, mēs varētu saukt vienu pēc otra. Kamēr viņam tās lietas mūsu dzīvē ir, viņam ir tiesības manā dzīvē kaut ko darīt. Ja? Ja? Jo es nevaru atdot to Dievam. Ja? Uh, nu, man patīk tā lieta, vai nu es nezinu, ja? bet, bet un interesanti, Jēzus saka, ka velns par mani neko nespēja, viņš nevar neko man izdarīt, ja? tāpēc, ka manī nav nekā no tā, kas pieder viņam. Padomā par to. Padomā par to, ja? vai tavā dzīvē nav kaut kas tāds, ja? kas pieder viņam. Es atceros, kad es atgriezos pie Dieva, es izšķūrēju ārā gandrīz pus dzīvokli. Ja? Nu, tur nebija saprašana līdz galam. Ja? Uh, Jā, man bija tāda dedzība, jā, bet, bet saprašana pietrūka. Jā. Un, tad, un tad visu metu ārā. Viss pilnīgi ieraudzīja kaut kāds horoskops zīmi ārā. Visu, un viss, kas ir vēlnie un ragi un, un visādas zodīgas zīmes, visu, es visu metu ārā. Mūzika, viss, kas dod godu vēlnam, vienalga miesai, visu ārā, diski tika plēsti tur. Varbūt nevajadzētu to darīt, tā nebija laba eviņģilizācija tur draugu priekšā, ja? Uh, Jo viņi skatījās to, ka tāda liela vērtība, ja tas disks dārgs, un es tur Jēzus vārā mīskastē nākam un mīskastē. Un, un tur kāds teica, vai atdot, vai nu vienkārši atdot kādam. Es saku, kā lai es atdod to kādam citam, ja tas ir posts, ja? Un es tur visu lauzu plēsu, visu metu ārā, visu. Atcerieties, apastu darbos kādā vietā ir, kad evaņģēlijas skāra uh, cilvēku sirdis, viņi visi gāja uz mājām un visādas burvju grāmatas, visu, mēs jau nezinām tieši, eh, eh, kas zem vārda burvju, burvistības grāmatas. Šodien mums eh, zem vārda varbūt netiek saukts vārds, nu, burvju grāmata, ja? Bet varbūt tās tur ir tā viss, ja, tā. Mēs šodien dzīvojam nevis melns un balts laikmetā, mēs dzīvojam šodien pelēkajā laikmetā. Ja kādreiz čūska bija pa taisno bliezi, ja, tad tagad viņai tāda, ja, kad īsti nevar saprast. Tā kā ir tā kā no Dieva, tā kā, tā kā īsti nevar saprast, ja? Tā kā baigi izklausās pēc Dieva, ja? Un tā kā baigi izskatās, tā kā baigi svētā valoda, ja? Izskatās pareizas lietas, ja? ja? Un mēs nesaprotam, mēs ātri vien varam nonākt, ja? Nu, kad viņa lietas nonāk mūsu namā, ja? Padomājiet par to, ja? Padomājiet par to. Atcerieties, kādā gadījumā vecajā derībā es tur viens cilvēks arī paņēma to, kas piederēja vēlnam, teiksim tā, mūsu kontekstā šīs dienas. Dievs bija teicis, nebūs neko aiztikt no tā, neaiztiesiet neko. Kurš aiztiks, kurš paņems, nomirs, ja? Un kāds neņēma to vērā. Tāpat kā draudzē šodien, daudz ko neņem vērā. Ja? Dieva vārds saka, vajag darīt tā, bet mēs gudrāki, ja? A, mēs tā. Tāpēc, ka viņš arī tā dzīvo un nemirst. Un nemirst. Tātad viss ir kārtībā, viņš nemirst. Ja? Bet, te, bet Dievs teica, mirdams, mirsi, ja? tas ir process, ja? lēnam. Paskaties, tie, kas dara grēku, tur sekas neizpaliks. Ja? Būs vai rīt, vai parīt, vai aizparīt, bet var sagaidīt viņas. Ja? Un atcerieties, tas vīrs paņēma un savā ģimenē un zem telts pareka apakšā, it kā nekas nebūtu noticis, bet ir viens, kas visu redz. Ja? Ir viens, kas visu redz. Un, un šī iemesla dēļ, tāpēc, ka tas bija viņu, viņa nespēja tālāk iet savā dzīvē. Viņa nespēja kā tauta iet tālāk un uzvarēt. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi pieskārās tam, ko Dievs nosauc par nesvētu vai nešķīst, vai ko viņiem nebūs aiztikt. Un viņš paņēma un paslēpa un Un viņi nespēja vairāk tālāk cīnīties. Un drasīs, un Jozo krita Dievu vajag priekšā un teica, Dievs, kā tā, ja? Tu mums solīji, ka mēs iesim, mēs uzvarēsim, viss notiks. Un, un te mēs tagad, tagad bēgam gandrīz vai no ienaidnieka. Kā tas varēja notikt? Ja? Kā tas šodien varēja notikt, ka mēs, ticīgie, kam vajadzētu pasauli griezt otrādāk, ja? nu, kā tas var tā būt, ja? kad gandrīz vai tuvojamies ja? pasaules līmenim, ja? ja šķiršanās arī iet pa pilnu programmu, ja? tad tur grēki rulē visur. Kā tas varēja tā notikt? Ja? notikt varēja tas tāpēc, ka nu, neesam kādas lietas ļoti nopietni ņēmuši vērā. Ja? Esam, esam pa maz novērtējuši mūsu pretinieku, ja? pa maz novērtējuši viņu. Ja? Un tāpēc ir ļoti labi, ka tu lasi Dievu vārnu, ka tu tomēr novērtē to savu pretinieku, ko Dievs par viņu saka. Ja? Kas viņš ir un ko viņš var izdarīt un pie kādiem nosacījumiem un kādos gadījumos viņš var to izdarīt. Ja? Un tad dzīvot un būt nomodā par to. Ja? Jo raksts saka, esiet nomodā, jo viņš staigā apkārt kā rēcošs lauva un viņš meklē, ko viņš var aprīt. Viņš meklē, viņš skatās, burdiski droši vien pienāk pie tavas mājas vai paskatās, kas tur ir, Un, ja tur nav nekā no tā, kas ir viņa, tur viss ir atdots Dievam, ja, cilvēki ir tīrījuši savus namus un vēl, ja, viņš iet tālāk, ja, līdz kādam brīdim tev atstāja, ja, un tad atkal meklēs iespēju. Ja. Bet ir ļoti svarīgi, ka mēs tās savas sirdis pārmeklējam Dievu priekšā un ka velkam ārā no saviem kambariem viss, kas ir paslēpts, par ko varbūt tās kauns ir bijis runāt vienalga, bet nes to Dievu priekšā. Ja, ja mēs gribam uzvarēt ienaidnieku, ja mēs gribam būt virs, nevis zem viņa. Jo Dievs ir teicis, ja, jums ir jābūt pa galvu un nevis par asti. Ja? Atcerieties kādā gadījumā. Ja? Un es ticu ar visu savu sirdi, ka Dievs, Dievam ir plāns, lai mēs ar tevīm uzvarētu. Amen. Dievs nav paredzējis, ka mēs esam notriekti un sēžam zemē un ienaidnieks ņirgājas par mums. Ja? Mēs sestdien bija brāļi sapulc un arī tā pārdomājām uh, soļa grāmatā par Gideonu, ja? to situāciju sestajā nodaļā. Septiņi gadi, septiņi, iedomājieties, septiņi gadi, ja? midiānieši, ja? tu iesēji, viņa atnāk un vienkārši visu noposta. Ja? Tad tu atkal iesēji, atkal kaut ko izaudzē, un viņa atkal atnāk un visu noposta. Un tā septiņas gadus. Un tad viņa vēl visus tos gadus viņa visu laiku slēpās un cēla mājvietas kaut kādās nocietinātās klintīs kaut kur prom. Tā Dievs nebija paredzējis. Ja? Bet viņi bija iedevuši vietu, ja? viņi, viņi pielūdza augs. Ja? Un šī iemesla dēļ septiņas gadus midiāniec bija virs viņiem. Lai gan Dievs bija teicis, tu būsi galva, bet sanāca otrādāk, ja? ka Midiāns bija galva. Ja? Citautieši ar saviem dieviem un savām prasībām, likumiem bija virs viņiem. Un tur rakstīts, ka viņu galvenais mērķis bija izpostīt viņu zemi. Palasiet, un septiņus gadus nāk un posta, un posta, un posta, un posta. Līdz brīdim, kad viņi ko sāka darīt? Viņi sāka piesaukt to kungu. Ja? Un tā, kā viņi sāka piesaukt to kungu, Tad atnāca pravietis viņu vidū un teica, klausieties, Dievs jūs izvedis ārā no Ēģiptes, Dievs jums ir devis brīvību, Dievs ir darījis to, Dievs ir darījis to, ja? Bet jūs esat pielūguši augus, ja? Un tad Dievs runāja uz Gideonu, un Dievs cēla Gideonu. Un teica, uz stiprais varanais, ja? tagad jāiet un jācīnās, ja? Un tad tas stāsts tālāk par viņu. Nu, tāds ļoti interesants stāsts ir, ja? Bet Dievs nav paredzējis, lai mēs ar tevīm ciešam. Amen. Dievs nav paredzējis, lai es ciešu. Ja? Dievs ir paredzējis, lai es nostājos un lai es beidzot sāku runāt. Ja? Arī savā namā ir jāsāk runāt. Varbūt savā darba vietā ir jāsāk runāt, jāsāk pasludināt, jāsāk lietot sava, sava mute, sava mēle, ja? un tai vietā, lai tur šaubītos vai neslaus celtu, ja? Es varu sākt darīt kaut ko citu. Es varu sākt citēt Dievu vārdu, Dievu apsolījumu ja? par saviem bērniem vienkārši. Ja? Ka viņi kalpos tam kungam, ja? par savu vīru un savu sievu, ka mēs un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Un arī bērni kalpos tam kungam. Ja? Un par darba vietu es lūdzu Dievs par šiem cilvēkiem, lai viņi tiek glābti un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs to saprotam, ka mēs to satveram. Ja? jo mēs redzam skaidri svētajos rakstos, ka tā ir Dieva griba, ka mēs atpazīstam ienaidnieku un mēs stājamies viņam pretīm un uzbrukam, jā. Un tavs ienaidnieks, kā es teicu sākumā, tavs ienaidnieks nav brālis, nav mās, nav mamma, nav tētis, jā, nav, kā saka, priekšnieks darbā, jā, tie nav apstākļi bieži vien, bet paskaties no citas puses, no garīgās puses, jā. Vai tie kaut kādas pazīmes neliecina par to, ka tie ir kaut kāda vēlnišķīga klātbūtne. Viena svarīga lieta, ko es gribētu šeit piezīmēt un pasvītrot, vēlns nav visur. Vēlns nav visur, viņš nevar būt visur, jo viņš nav Dievs, viņš nav visur. Otkārt, viņš nav visu varošs. Ja? Dievs ir visu varošs. Trešām kārtām viņš nav, nav lauva, bet mēdz rūkt kā lauva, tikai skaņas ir no viņa. Ja? Vēl kādā vietā ir rakstīts, kad, un tūkojums nozīmē sūda muša, ja? Ja? Daudz kas par viņu ir uzrakstījis. Dievs mums to ir uzrakstījis, lai mēs, kāpēc viņš visu to ir uzrakstījis, lai mēs nebīstamies. Lai mēs nebīstamies no viņa, ja? Lai mēs nebīstamies no viņa, ja? Bet lai mēs zinām, kas mēs esam Jēzu Kristu un, un iestājamies, ja? Bet, ka mēs paņemam, ja Dievs mums visu to dot, paņemsim. Dieva vārds ir zobens, ja? Dieva vārds, patiesība, ja? Tiklīdz mēs sākam laipot, melot, vēl kaut ko, ja? Tā viss tā ienaidnieks ir, kā saka, mūs uzvarējis, ja? Bet, ja mēs turamies pie patiesības, vienalga, ja cik tas ir nepopulāri, ja, un pat ja visi rēdz par tevīm, smējās, ja, bet ja tu turies pie patiesības un runā patiesību un dzīvo patiesībā, ja, tad Dievs tev sveitīs un, un, un tu uzvarēsi. Ja, un tu uzvarēsi ja. Un visbeidzot, ja, padomā par to, ja, par tām lietām eh, savā dzīvē. Varbūt tās ir kādas lietas tavā dzīvē, kas piedara vēlnam, un tāpēc tu neiet uz priekšu. Ja, bet Un ja Dieva gars uzrāda uz kādām lietām, ja, tad, eh, tad vienkārši nu, sūdz ārā. Ja. Saki, Dievs, šī lieta ir manā dzīvē, lūdzu piedod man. Ja. Dievs piedod man. Ja. Amen. Dievs, Dievs ir labs Dievs. Viņš ir paredzējis, lai tu <clears throat> staigātu uzvarā. Lai mēs staigājam uzvarā, lai mēs uzvarājam, lai mēs mantojam savus ģimenes, uh, savus sievas, savus vīrus, savus bērnus, savus uh, draugus, paziņas. Ja. Uzbrūkot noteikti mēs to nevarēsim. Ja. Vakar arī tas izskanēja tajā jubilejā. Tur bija kāds vīrs, šodien viņš kalpo, viņš ir BMF uh, vadītājs. Uh, tāds Andris Rumpis, ļoti svētīgs brālis, varbūt kādreiz paņemšu viņu līdzi, viņam brīnišķīga liecība. Viņš tā kā ticēja Dievam, tā kā dzīvoja bet īsti tā kā nebija Dievu, un tad viņam bija lūzums, un tad viņš pa īstam piedzīvoja šodien, viņš ļoti deg par Dievu, un tad viņš eh, mēdz stāstīt, ja, kā, kā mēģināja viņam uzbrukt un visādi viņu Dievu valstībā, kā saka, ievilkt ar, ar bet nekas nesanāca. Bet mamma cīnījās par viņu, mamma, lūdzu, mamma jau ir mūžībā, bet viņa lūdzu un tā cīņa tika izcīnīta, ja. Bībelē teiks, ka daudz spēja taisni cilvēku lūkšanu darbodamies savā spēkā. Tā kā nevajag to tā nolikt malā, nonicināt. Ja? Tāpēc mēs arī ņemam arī tādu lūkšanu un gavēņu nedēļu. Ja? Nākamo, kā es tajā vēstulē, tie, vēstulē jau rakstu, ka nu, tas ir, lai tas ir starp tevi un Dievu, vai tu visu nedēļu ņemsi, vai tu vienu, divas, trīs, tas lai, tas, lai ir starp tevi. Bet, <clears throat> un otrs ir par, par gavēnu arī, ka, ka mēs nu, to saprotam Eh, klasiskā veidā, ka tā ir atteikšanās no maizes, jo maize simbolizē dzīvību. Ja? Un kā mēs pārstājam ēst maizi vai kaut ko uzņemt sevī, tas nozīmē, ka mēs ja, ejam uz otru pusi, ja? mēs varam arī nomirt. Ja? Un tāpēc tas gavēns ir kā tāds pastiprināts sauciens uz Dievu. Dievs, mēs vienkārši gribam Tevi, mēs gribam Tevi, Dievs. Un tas, ka es neēdu, varbūt vēl no kādām lietām atsakos, tas ir starp jums un Dievu lai tas brēciens tiešām ir sadzirdams debesīs, mēs tevi gribam, Dievs. Ja? Un tas stāsts nav tikai par nometni. Ja? Mēs tās nefokusējamies tikai uz nometni. Nometne ir arī ļoti svarīga, bet es domāju, vēl svarīgāk ir tā mūsu ikdienas dzīve. Ja? Tava dzīve, mana dzīve, draudzes dzīve kopumā, lai tiešām tā Dieva vadība būtu mūsu dzīvē. Ja? Un, un es ticu, ka daudz ko mēs varam ar lūkšanām un gavēšanu izdarīt. Ja, ja es teicu kādā gadījumā, ka šī suga neaiziet, ja, kā viens ar lūkšanu un gavēšanu, ja, jā, caur lūkšanu un gavēšanu. Jā. Jā, tā kā tas liek pastiprināt pozīcijas jā, un nostāties pret ienaidnieku un pateikt, nekā nebija ienaidnieks. Jā. Mēs vēl piedzīvosim tās dienas, pa ko raksti runā. Mēs vēl redzēsim apustuļu un praviešu kalpošanas draudzē. Mēs vēl redzēsim dāvanas. Mēs redzēsim aktīvu un spēcīgu Kristus mies, kas darbojās un sludina evaņģēlī. Mēs to redzēsim. Mēs to redzēsim, kungs. Tā kā Mums ir jāpasaka ienaidniekam, ka viņš ir zaudējis. Amen. Tā kā pasaki ienaidniekam, ja, ka viņš ir zaudējis. Ja. Un uh, nedod vietu vēlnam, ja, un neļauj, lai viņš uh, ņirgājās par taviem bērniem, par tavu vīru vai tavu sievu, vienalga. Jā, bet nostājies. Tiešā vārda nozīmē. Man gribas iedrošināt agri sevi vispirms jau, jā, un iedrošināt tevi, jā. Mums jāceļās, jā. Ir tiešām jāceļās, jāieņem savus postenis, jā kā tur rakstīts vecajā derībā, Dievs meklēja kādu, kas iestāsies, bet neatrada nevienu skumīgi, ja, īstenībā, ja. Nu, tad, lai tā nebūtu, ja, lai Dievs redz, kad, ka, nu, ka mums tas ir svarīgi, ja, ka mēs mostamies augšā, ja, ka mēs ieņemam savu pozīciju un sākam cīņu ar mūsu pretinieku, ja, un amen. Nu, ko pielūksim Dievu kopā, piecelsimies kājās un <clears throat> Hallelujah. <clears throat> Slavu tev, kungs. Halleluja, halleluja, halleluja. Slavu tev, tevs tēvs. Slavu tev, kungs, slavu tev, slavu tev, slavu tev. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, slavu tev, kungs, Jēzus, slavu tev. Paldies Tev, debes Tēvs, par Tavu vārdu. Paldies Tev, kungs, par Tavu vārdu patiesību, Dievs. Paldies Tev, ka Tu parādi mums svētajos rakstos savā vārdā. Dievs, lai, lai mēs savos prātos esam skaidri, lai mēs esam modri. Un lai mēs ņemam vērā, Dievs, kad, kad ir vēlns, kurš staigā apkārt, rūkdams un meklēdams, ko tas varētu aprīt. Dievs, es Tev lūdzos, kungs, ka Tu dod mums katram vienam skaidru prātu, kungs, dod mums tādu skaidru saprašanu, jā, par šīm te garīgām lietām, par šīm garīgām cīņām, kungs. Dievs, ka mēs uh, nenovērtējam Dievs ienaidnieku par maz, bet, bet uh, ieraugam to un paņemam to nopietni, tā kā Tu to apraksti savā vārdā priekš mums, lai mēs to zinām, kāds viņš ir lai mēs zinām, kāds viņš ir un, un kādā pozīcijā mums ir jāieņem kungs, lai mēs varētu viņu gan atpazīt, gan redzēt, kur viņš kaut ko posta un kur mums vajadzētu iestāties un kur mums vajadzētu uzbrukt vai, vai cīnīties pretīm viņam. Dievs, paldies Tev par Tavu vārdu, kungs, ka Tu ļoti skaidri rādi mums, kā mēs varam uzvarēt eh, to savu ienaidnieku, un ka patiesībā tas ienaidnieks nav mans brālis vai māsas vai teica vai mamma vai vēl kā tu cilvēku, bet ka bieži vien ka viņš ir slēpies vai izmantojis draugus, paziņas, varbūt pat tūs cilvēks, vecāks vai, vai otrādāk bērns, lai saniaidotu, lai sarīdītu, lai sāpinātu viens otru. Bet, uh, paldies Tev, kungs, ka Tu parādi Dievs, kad, ka Viņš ir aiz tā, ka Viņš slēpjās, Viņš ar viltu. Un es Tev, kungs, lūdzos, Dievs, ka Tu piepildi mūsu savu svēto garu, uh, Piepild mūs ar savu svēto garu, lai mēs esam pilni ar Tevi, pilni ar Tavu garu, pilni ar patiesības garu, dzīvības garu, spēka, gaismu, Dievs, lai, lai mēs varam, kungs, pamanīt, izmanīt Dievs, kur Viņš ir Dievs un, un kur Viņš ir paslēpies, ar kādām viltībām Viņš nāk pie mums, kas notiek mūsu namos un kas notiek pie mūsu bērniem. Varbūt tur ir kādas viltības ienaidnieki, ko viņš sēja. Dievs, lai paņemtu mūsu bērnus, kungs, es Tev lūdzu dot tādu gudrību mums visiem, kungs, tiešām, uh, Dievs saprast, eh, atpazīt lietas, kungs, lai, lai mēs netiekam pievilt, kungs. Dievs, lai viņš eh, nevarētu ņirgāties, Dievs, bet eh, ka mēs varētu atpazīt un varētu, varētu uzvarēt, kungs, viņu. Uzvarēt, kā rakstīts ir, kad viņu uzvarēja vēlnu ienaidnieku pretinieku ar tā jēra asanīm un liecības vārdu, kungs. Kungs. Es tev vēlreiz pateicos, Dievs, es tev vēlreiz pateicos, kungs, ka tu mūs aicini piecelties, ka tu, tu zini, kur mēs katrs viens esam. Tu zini, Dievs, kā mēs vai cīnamies vai necīnamies, bet paldies Tev, kungs, ka tu, ka tu mūs nenosodi, bet Dievs, ka tu mūs skubini piecelties, ka tu skubini mūs, Dievs, atpazīt šo garīgo realitātu un, un, un cīnīties pret savu pretinieku. Ieņem šo pozīciju, Dievu, šo, šo nostāju, Un, uh, Dievs, slāv Tev un pateicība, slāv Tev un pateicība, kungs, slāv Tev un pateicība, Dievs. Un es Tev ļoti lūdzu, Dievs, lai mēs neesam, Dievs, remdeni, kungs, un, un, un, un augsti, Dievs, bet lai mēs esam karsti, lai mēs esam pilni Tev, ka mēs esam pilni Tev gara, pilni Tev dzīvības, Dievs. Tāpat es Tev lūdzos, kungs, ka mēs uh, neietu savā spēkā, bet ka mēs varētu padoties Tev, padoties Tev un tuvoties Tev, kungs. Kungs. Dievs palīdz mums, Dievs, kaut kur, kādā brīdī salūst vai pazemoties apakš tavs varanās rokas, kā rakstīts ir, Dievu, lai mēs varam uzvarēt, lai mēs varam stāties pretīm, Dievs. Tāpat, kungs, palīdz Dievs paņemt šo efeziešu vēstuli, kur rakstīts, lai mēs beidzot topam stipri Tevī, kungs, un lai mēs satveram, Dievs, gan šo patiesību, gan šī taisnība, gan šo apņemšanos eh, miera evaņģēliem, gan šo ticības vairogu, Dievs, gan šo garas zobenu, gan lūkšanas spēku, Dievs, palīdz mums tās lietas paņemt nopietni savā dzīvē, kungs, kā tādus garīgus ieročus, Dievs, lai mēs varam stāties pretīm ļaunajā dienā un uzvarēt. Vēlreiz paldies Tev, kungs, vēlreiz paldies Tev par Tavu svēto garu, kas nāk mums palīgā. Paldies Tev par Tavām svētajām asinīm, Dievs, kas ir pret vēlnu un visu viņu valstību un demoniem, Dievs. Jēzus vārdā slavu Tev un pateicību, slavu Tev un pateicību, kungs, šajā, šajā dienā, Dievs, paldies Tev, paldies Tev, paldies Tev, kungs, Taviem bērniem nav jācieš, kungs, mums nav jācieš, Dievs, Taviem bērniem, Dievs, Tavai draudzē nav jācieš, kungs, bet Halleluja, kungs, lūdzu, Dievs, ka Tu svēties, lūdzu, ka Tu stiprini, ka Tu stiprini, kungs, ka Tu stiprini, Dievs, šajā pašā brīdī, Dievs, ka Tu stiprini. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, kungs, Jēzus, Tu zini tās lietas, Tu redzi tās lietas, kungs, kas, um, kas pieder vēlnam un tās mēdz varbūt atrasties Tavas draudzes vidū uh, mūsu dzīvēs, kungs, es lūdzu svētais gars, ka Tu uzrādi, Dievs, ka Tu uzrādi, kungs, vai ir kaut kas tāds, mūsu dzīvēs, kas, kas ir no ienaidnieka, Dievs, mūsu namos, kas, kas dod viņam juridiskas tiesības nākt un kaut ko postīt un ārdīt. Dievs, Jēzus vārdais, lūdzu, ka Tu dod gara acis, Dievs, ieraudzīt, Dievs, kas tas ir mūsu namos, mūsu dzīvēs, kas ir tas, kāpēc ienaidnieks var regulāri atgriezties un regulāri atkārtot vai darīt vienu to pašu lietu jau gadiem Jēzus vārdā Dievs uzrāda un parāda. Kungs, lūdzam, lai ir tiešām tāds garīgs izrāviens, kungs. Lai tās lietas tiek atpazītas, nosauktas vārdā, kungs, izsūdzētas, nožēlotas, Dievs. Dievs atlaistas, kungs, Jēzus vārdā. Slautē un pateicīgi Dievs, lai mūsu dzīvēs un mūsu namos nav nekā no tā, kas pieder mūsu pretiniekam, Dievs, bet lai mūsu nams, Dievs, pildās ar, ar taviem dārgumiem, lai mūsu namā ir, ir svētas lietas, kungs, Tev tīkamas lietas, debes Tēvs, Jēzus vārdā. Slavu Tev, kungs. Slavu Tev, kungs, slava Tev, slavu Tev. Dievs, tiešām, paldies Tev, paldies Tev, paldies Tev. Kēre balaramasu. Slavu Tev. Slāva Tev, kungs, slāva Tev, slāva Tev, slāva Tev, slāva Tev. Slāva Tev, slāva Tev, slāva Tev, slāva Tev. Slāva Tev, slāva Tev, slāva Tev, slāva Tev, kungs, Jēzus, slāva Tev. Slāva Tev, slāva Tev. Bībelē rakstīts ir par Jozovā priesteri, kurš, kurš varbūt tā laika ejot un gadiem ejot un tā kalpojot tam kungam. Kaut kur arī bija bija sagrēkojies, un tad viņš tur stāvēja nabaks ar nokārušu galvu un stāvēja blakus, tur patās arī vēlns tā kunga priekšā, un šis laika apsūdzēja šo augsto priesteri par viņa kļūdām un viņa nepilnībām. Un, uh, bet paldies Dievam, Dievs ir labs Dievs, viņš, viņš, uh, viņš nāk pie savējiem un viņš, uh, viņš paņem tās skrandainās drēbes, un ja vien mēs ja vien mēs nākam pie viņa, ja vien mēs tuvojamies, ja vien mēs padodamies, tad tas kungs, mēs tādā veidā ļaujam viņam novilkt tās skraindainās drēbes, mēs atdodam šo vēsumu, šo remdenību viņam, mēs visu to novelkam, un mēs ļaujam viņam atkal uzvilkt jaunas tīras drēbes mums. Halleluja, tas kungs ir par tevi un mani, tas kungs tev neapsūdz, amen. Tas kungs tev neapsūdz, tas ir vēlns, kas dienām naktīm mēģina apsūdzēt, bet ja atklāsmes grāmatā ir rakstīts, ka ir gāsts, ir gāsts eh, brāļa apsūdzētājs. Viņš ir nogāsts, viņš ir nogāsts, viņš ir uzvarēts. Halleluja, halleluja, halleluja. Slavu, tev nav jāklausās apsūdzībās katru dienu. Tev ir, nav jābaro savu dzīvi no apsūdzībām. Amen. Amen. Tev ir jābaro savu dzīvi no Dieva vārda, no stiprinājumiem, no iedrošinājumiem. Tas ir tas, kas tevi ceļ. Tas ir tas, kas tevi iedrošina. <laughs> Amen. Tad, kad Dievs ienāk mūsu dzīvēm, kad Viņš sāk runāt un stiprināt, iedrošināt un celt un, un runāt uz mums kā uz Gideonu, tu stiprais varenais karavīru, mēs šokā un mēs nesaprotam, kas notiek, tas kungs tik labs un Un jebši varbūt mums ir kādas kļūdas un trūkumi, bet tas kungs ir labs, viņš zina, kas ir vajadzīgs mūsu dzīvē. Viņš zina, kas ir vajadzīgs dzīvībai, viņš zina, kas ir vajadzīgs, lai mēs varētu piecelties ar tevi. Tas ir velns, kas dienām un naktīm apsūdz. Tā ir viņa taktika apsūdzēt, nosodīt, pārmest, jā. likt tev justies neveicīgam, neizdevīgam, un tā tālāk. Ja? Bet Dievs ir šeit. Amen. Viņš ir šeit, Viņš tevi taisno, Viņš tevi mazgā savās asinīs, Viņš maina šo stāvokli no augsta uz karstu. Viņš ir tas, kas tuvojās tev, viņš ir apsolījis, ja, ja tu spēl kādu soli pretī viņam, viņš desmit spērs tev pretī, viņš ir labs tēvs, amen, viņš ir labs tēvs, un viņš zina, ar ko ir darīšana, viņš zina, kā var uzvarēt ienaidnieku, kas tavā dzīvē tur rēc un brēc un Mēģini pazināt, viņš zina, kā ar to var uzvarēt. Viņš zina, halleluja, spiedies pie viņa, nāc pie viņa. Jā, bet tajā pašā laikā arī nejokojies, jā, nespēlējies, jā, kā Simpsons, jā, viņš tur vairāk kārt Dievs viņam izrāda žēlstību, bet viņš visu laiku spēlējās ar, ar tām lietām. Beig, beigās ienētnieks izdur viņam acis un sagūst viņu. Un, un, un daudz gadus viņš, viņš vienkārši vergo, vergo, vergo uh, filipiešiem, uh, filistīniešiem, vai Un tie ņirgājās par viņu. Neļau, neļau, nespēlēsimies, jā, nespēlēsimies. Neļausim ienaidniekam pārņemt mūsu un izdurt mums garīgās acis, ka mēs akli esam, neko neredzam un bez spēka. Un, Nē, nē, Dievs ir paredzējis kaut ko brīnišķīgu tavā dzīvē. Amen. Viņš ir paredzējis, ka tu esi, tu esi savā būtībā kā tāds ērglēns, ja? tu tiecies uz augšu. Dievs ir paredzējis, ka tu un es mēs staigājam uzvarā. Amen. Halleluja, halleluja. Viņš ir paredzējis, lai tu un es mēs staigājam par skarpiem un čūskām, kā rakstīts ir. Ka jūs staigāsiet par skarpiem un čūskām un, un tās zāles, ko jūs dzersiet indīgas, ja, tās jums neko nekaitēs. Un rakstīts ir Marka 16. nodaļā, ka Jēzus mūs sūta, viņš dod varu, viņš dod spēku. Un, un viņš teica, ejiet un izdziniet ļaunos garus un, un dziediniet slimos un, un sludiniet valstības evaņģēli. Un šīs zīmes ticīgiem ies līdz un tā tālāk Dievs ir paredzējis kaut ko brīnišķīgu tavā manā dzīvē. Amen. Dievs ir paredzējis kaut ko brīnišķīgu tavā manā dzīvē. Gan tavā, gan draudzes dzīvē, gan arī šajā pilsētā, kuldīgā. Dievs ir paredzējis kaut ko daudz, daudz vērtīgāk un lielāk nekā mēs spējam pat iedomāties. Bet mums ir, mums ir jātuvojās Dievam, mums ir jāpadodās Dievam, mums ir jāsatver visi Dieva ieroči, jābarojās ar Dievu vārdu, nevis ar vēlnu apsūdzībām un pārmetumiem un nosodījumiem, bet ar Dievu vārdā. Amen. Dievs ļoti mīl tevi. Un Dievs zina, un Dievs grib tev pateikt, ka tu vari uzvarēt savā situācijā. Tu vari uzvarēt savu grēku. Tu vari uzvarēt savu pretinieku grēku. Jā? Tu vari uzvarēt viņu. Amen. Tu vari uzvarēt. Tu vari uzvarēt, ja vien tu padodies Dievam, pad, padodies viņam. Jā? jā, tu vari uzvarēt. Uzvarēt dusmas vari, tu vari uzvarēt netaisnību savā dzīvē. Jā? Tu vari uzvarēt rūgtumu, tu vari uzvarēt ja, visu to slinkumu, tu vari uzvarēt, uz, vari uzvarēt visādi seksuālos grēkus. Ja. Tu vari uzvarēt ar tā jēra asinība. Amen. Tu vari uzvarēt, uzvarēt nabadzīgās domas, kas nāk virsū. Ja. Jā, tu vari uzvarēt bailes, jā, viņa vārdā un viņa spēkā un tā, tām jārasinīt, bet, bet satver to, paņem to. Paņem vienā rokā ticības vairogu un paņem otrā rokā Dievu vārdu. Amen ja tā garīgi vienkārši paņem to, ja, lieto to, ko Dievs tev ir devis, nestāv un, un negaid, kad ienaidnieks bliezīs tev pa vienu vaigu un otru un ņirgāsies, bet es ticu, ka Dievs grib, lai tu paņem, paņem ticības vairot, paņem ticību, paņem šo, šo stipro paļaušanos, ja, uz, uz, uz, uz viņa vārdu un, un šo pārliecību, ja, un stājies pretīm ienaidniekiem un stājies pretīm. Es vienkārši aicinu šajā brīdī vienkārši padomā, kas ir tās sfēras šobrīd tavā personīgajā dzīvē vai tavā ģimenē vai darba vietā vai varbūt tās kaut kur tu redzi kur Dievs tev ir ielicis vai kaut ko, kur Dievs tev ir uzticējis. Šodien tur esi, un tev ir tāda sajūta, ka, nu, ka kaut kur ienaidnieks tomēr ņem virsroku un uh, kaut kur tu nespēji kaut ko, kaut kur nevar, kaut kur grēks ņem virsroku, kaut kur grēks it, it atgriežās. Un, ja ir kāda no tām sfērām tavā dzīves, vienkārši aicinu tev šajā brīdī, ka tu, ka mēs praktizējam to, ko Dievs mums ir devis, ja? ka tu vienkārši sāc, vienkārši lūdz, vienkārši runā, vienkārši saki. Halleluja! Halleluja! Halleluja, slāva Tev, kungs, Jēzus, slāva Tev, kungs. Halleluja, halleluja, halleluja. Paldies Tev. Paldies Tev, kungs, Jēzu. Paldies Tev, Jēzu. Paldies Tev, kungs, vienalga, jā, Dievs, ko, ko varbūt acis rāda šodien, Dievs. Bet, Dievs, mēs liekam savu paļaušanos uz Tevīm, Dievs. Mēs liekam savu cerību uz Tevīm. Varbūt tās tie ir bērni, kas neiet uh, tā kunga ceļus vēl, tad lai kāda arī nebūtu arī apstākļi šodien, lai kā tas arī neizskatītos. Ja tu vari pievienoties kopā ar manīm, es arī lūdzu par to, es arī cīnos par to. Šodien tā ir mana cīņa, tas ir mans lauciņš. Varbūt tas arī tavējies, mēs varam vienoties kopā, lūgt kopā. Lai Dievs ir tas, kas palīdz, amen. Lai Dievs ir tas, kas palīdz. Un, un ka mēs skaidri pasakam vēlnam, nē, nav kompromisu un, un, un mēs ne, ne, ne, ne par kādu cenu, jā, Mēs viena paša neiesim kalpot. Nē, mē, es un mans nams, mēs visi iesim kalposim tam kungam. Mēs, man sieva, man bērni, mēs, mēs visi iesim kalpot tam kungam. Un tu vēlns nepaņems nevienu, ne vīru, ne sievu, ne bērnus, ne, ne mantu, ne dzīvo, neko, nekas nepiedara tev, Jēzus Kristus vārdā. Nekas no tā, ko tas kungs man uzticējis pāraudzīt vai pārvaldīt, nekas no tā, nepiedara vēlam, tas viss piedara Dievam, sadod visu to Dievam, sadod savus bērnus, sievu, vīru, kungs, viņi Tev piedara Dievs, un Tu, kungs, pārliecini par grēku taisnību un tiesu, Dievs, Jēzus Kristus vārdā, Tu, kungs, Tu, kungs, parādi Dievs viņiem, ka Tu viņus ļoti mīli, ka Tu atdevi savu dzīvi par viņiem augšām cēlies, kungs, Jēzus, slavu Tev, slavu Tev un pateicību, kungs, palīdz mums būt kā mūzum, Dievs, tiešām, un iet pie faraona, vienkārši teikt, laid, laid manas ļaudas, vienkārši laid mums iet. Un viņš neizgāja uz ne uz kādiem kompromisiem, bet pastāvēja līdz galam, līdz kamēr visi viņi izgāja ārā. Visi izgāja ārā no Ēģiptes. Ik viens izgāja ārā no Ēģiptes. Un vēl Ēģiptieši bija pa ceļam vēl mantojuši, kas redzēja Dievu, visus tos sodus, jā, un paklausīja Dievam. Un Halleluja! Dievs ir labs Dievs. Mēs pateicamies Tev. Mēs pateicamies Tev, kungs. Un, un arī par šo pilsētu. Dievs, Tu esi ielicis kuldīgs draudz. Tu esi ielicis, Diev, Tu esi vedis katru vienu šeit. Tu esi cēlis savu draudz. Un Tu esi teicis, ka Tu cēlsi draudz. Un Elis vārtiem to nebūs uzvarēt, Dievs. Slavu Tev. Slavu Tev gods un pateicību, Dievs, par Tavu svēto garu, kungs, kuru Tu esi sūtījis, Dievs. Tas nav no mums, tas nav mūsu spēks, Dievs, bet tas ir tavs spēks, Dievs. Tu cel, tu cel no dzīviem akmeņiem, tu, kungs, tu cel no šiem cilvēkiem, Dievs. Tu cel savu dzīvo un spēcīgo draudzi, Dievs, šeit kuldīgā, Dievs. Tev ir mērķis, kāpēc tu to dari. Tev ir mērķis, kāpēc tu cel savu draudzi, kungs, jo Dievs, Tu sauc mūs par gaismas bērniem, Tu sauc mūs par sāli, kungs, par tiem, kas nes sāli, Dievs. Halleluja, kungs, slāva Tev, Dievs. Slāva Tev, slāva Tev, slāva Tev, slāva Tev. Velns gals Tev ir klāt atkāpies vēlams Jēzus Kristus vārdā. Novāc rokas nost no, no, no, no šīs pilsētas. Novāc rokas nost Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā, kungs. Dod drosmi, dod spēku Dievu saviem bērniem šajā pilsētā, kungs. Kungs dod spēku un drosmi.